wa ta'ala ikiwa miongoni mwa mambo hayo mushabahatu alkufari walmushrikin jambo la muislam kujishabihisha na washirikina ni jambo ambalo linagusa akida tutayatazama mafundisho ya dini yetu tukufu kwa kuzipitia baadhi ya aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na baadhi ya hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayuha almu'minuna ibadallah hakika katika jumla ya mambo ambayo tumayizu dinana alhanifi an ghairiha min aladyan yanaipambanua dini yetu tukufu dini ya Uislamu mambo ambayo yanaupambanua Uislamu na akida nyingine anna nabiyana sallallahu alayhi wasallam ni pale ambapo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ربط كثيرا من الأوامر والأحكام الشرعية عن مخالفة المشركين والكافرين Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafungamanisha mafundisho mengi ya dini yetu ya Uislamu na sheria nyingi za Uislamu amezifungamanisha na swala la kukhalifiana na washirikina idhan mukhalafatu almushrikin maqsadun min maqasid at-tashri' al-islami kukhalifiana na washirikina ni lengo katika malengo makuu ya Uislamu na ndiyo maana mafundisho yake yamejikita katika kuwaelekeza waumini wenye kumwamini Allah tabaraka wa taala na mtume sallallahu alaihi wasallam kuto kushabihiana na hawa wasiomwamini Allah tabaraka wa taala wataakida lihadha katika kuyatilia mkazo haya faqad naha Allahu tabaraka wa taala almu'minin an ittiba'i sabili almushrikina walkafirin tunakuta Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza waislam na katazo hili ukilitazama anakatazwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu khitab ameelekezewa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa kuwa amri aliyoamrishwa mtume ni amri kwa umma wake na katazo alilokatazwa mtume sallallahu sallam ni katazo kwa umma Allah subhanahu wa ta'ala anawakataza waislamu kufuata njia za mayahudi na manasara anasema Allah tabaraka wa taala katika surati al-Maida aya ya 48 anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق أنا انامبيوا متومه صلى الله عليه وسلم ولا تتبع اهواءهم ولا وصفات هوا متمنيو yao عما جاءك من الحق بدال يالي يليوكجيا ketika حق مفهوم يا ايه هي أنا Allah subhanahu wa ta'ala kwamba muongozo usiokuwa muongozo wa Qur'ani Mafundisho yasiyotokana na viwili hivi, innama hiya ahwa, si vinginevyo, ni hawa, ni matamanio ya nafsi. Sasa anatahadharishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanatahadharishwa waumini, wala tattabi'a ahwaahum, usije ukafuata matamanio yao, amma jaaka min alhaq, ukaiacha haki iliyokujia ambayo ni mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani lakini mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile akaukataza umma am mushabahati alkafirin fi kathirin min alahadith ziko hadithi nyingi sana za mtume sallallahu alaihi wasallam anawazuia na kuwakataza waumini vile vile kujishabihisha na washirikina na makafiri miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alladhi akhrajahu Abu Daud wa ghayruhu hadithi ya Abdullah bin Umar anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote atakayejishabihisha na watu fulani na jamii fulani na mila fulani isiyokuwa ya Waislamu fahuwa minhum na yeye atazingatiwa ni miongoni mwao haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wa inna mafuhuma tashabbuh na mafuhumu ya kujishabihisha haiko katika jambo moja wala haiko katika sura moja inama hiya suwaru mutaaddida yako mambo mengi ambayo yanazingatiwa ni katika kujishabihisha na mila zisizokuwa mila ya Uislamu nasi katika hutuba yetu ya leo insha Allah tutataja baadhi ya sura miongoni mwa suwar atashabuhu bilmushrikina bil mushrikina wal kafirin famin tilka suwar ibadallah allati yajibu tajannubuha miongoni mwa namna au aina za kujishabihisha na mila zisizokuwa za Kiislamu ambazo yatakiwa waislamu wajiweke mbali na kujishabihisha huko jambo la kwanza tabarruju nisaa tabarrujun nisa tabia ya kutokujistiri wanawake na kwenda hovyo na kudhihirisha mapambo ndugu zangu katika imani jambo hili wallahi ni miongoni mwa maradhi mabaya ya akhlaqi ya kitabia na ni katika mambo ambayo yamedhihiri kwa namna ambayo imefika wakati linaonekana kama ni jambo la kawaida lakini nawakumbusha ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala ametoa agizo kwa wanawake wa Kiislamu waumini wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala Allah anawaambia waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula haya ni maagizo ya Allah yanawaelekea wanawake waumini wenye kumwamini Allah sikilizeni Mola wenu anakuagiza nini waqarna fi buyutikun tulieni katika majumba yenu kaeni katika majumba yenu wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula na wala msidhihirishe mapambo yenu kama ilivyokuwa zama za jahilia aya hii inathibitisha kwamba mwanamke kuto kujistiri ni katika mambo ya jahilia lakini ndani ya aya hii Allah anathibitisha kwamba mwanamke wajibu wake ni kukaa nyumbani ndipo pahala anastirika labda kama kuna dharura ya lazima ya kumtoa katika nyumba yake na atakapotoka anatakiwa atoke kwa mujibu wa maelekezo ya Uislamu ndugu zangu katika imani leo hii zama tulizo nazo haifichikani kwa mtu mwenye uelewa sahihi hali waliofikia mabinti zetu dada zetu na wake zetu katika kuyakashifu na kuyafunua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha yafunikwe tazameni leo hii hijabu za mabinti wetu hijabu za dada zetu wake zetu imekuwa watu tunapelekwa tadrijian kidogo kidogo mpaka imefika wakati watu wanaamini hijabu zinazovaliwa hivi sasa kwamba ndio hijabu lakini as'alukum billah wa as'alukunna billah nikuulizeni ni kweli kabisa stara tunazoziona hivi sasa ndio hizo alizoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na hayo ndiyo malengo ya hijabu ya kisheria tazameni na sisi wote ni mashahidi tunatembea tunaona mitaa ilivyo hijabu yenyewe kwa dhati yake ni mapambo lakini kama haitoshi, leo zimepasuliwa ni kama majoho, anatembea dada wa Kiislamu, nguo za ndani zinaonekana. Lakini hijabu hiyo ni dhayiq, imembana maungo yake yote yanaonekana. Hivi ni kweli Allah ndiyo kaamrisha watu wavae hivyo, na hiyo ndiyo stara wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, wala msidhihirishe mapambo yenu. Haya ndiyo makusudio ya Allah kweli? ndugu zangu katika imani wa min atashabuhi bil mushrikin na katika maeneo mengine ambayo imekuwa tunajishabihisha na washirikina musharakatuhum fi a'yadihim wa munasabatihim ni ile hali ya waislamu tumekuwa hatujali kushirikiana na washirikina katika sikukuu zao na minasaba yao limekuwa ni jambo la kawaida kushirikiana nao katika vyakula kushirikiana nao katika a pongezi ndugu zangu katika imani jambo hili lau kama muislam mwenye ghera na dini yake na anaifahamu vizuri akida yake angechukua tahadhari ayadul mushrikin sikukuu za washirikina malengo yake wanaadhimisha nini ziwe ni sikukuu za mwisho wa mwaka kama siku haya, masiku haya tulionayo na minasaba mingine mingine kwao ni sikukuu za kiakida zimefungamana na akida yao wewe muislamu unayo akida lazima uithamini akida yako tazama Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika surati al-Furqan aya ya sabini na mbili anasema alipotaja sifatu ibadi rrahman walladhina la yashhaduna zur wa idha marru billahwi marru kirama katika sifa za waja wa Allah wenye kujitambua ni wale ambao la yashhaduna zur hawashuhudii azur uongo hawahudhurii mambo ya uongo ya kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema mafuhumu ya aya hii imekusudiwa ayadul mushrikin sikukuu za washirikina ndugu zangu katika imani labda tukumbushane mazito ya hizi sikukuu Allah subhanahu wa ta'ala anasema takadu samawati yatafattarna minhu watanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada munasaba wa masiku haya tunafahamu lakini swala la kumsingizia na kumzushia Allah kumnasibishia mtoto ni dhambi ambayo ndugu zangu katika iman Allah anaeleza katika Qur'ani mbingu zinakaribia kupasuka na ardhi inakaribia kupasuka na milima kuporomoka kwa kitendo cha kudai kwamba Allah tabaraka wa taala mwingi wa rehma amejifanyia mtoto wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada baada hadha kaifa yaliku bilmuslim annabihu ala aqidatiha yusharika almushrikin ukiyafahamu haya maneno ya Allah vipi iwe ni jambo la kawaida kushiriki katika aqida kama hizi za kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala mtoto ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala anasema amma tahani'atu bi sha'air al-kufri al-mukhtassatu bihim bil ittifaq asema kupongezana na kupeana hongera kwa mambo ambayo ni ya kiakida ni maalum kwa watu ambao hawako katika akida ya Kiislamu jambo hili ni haram bil ittifaq hakuna ikhtilafu baina ya wanazuoni kwamba jambo hili ni haram ndugu zangu katika imani katika jumla ya mambo ambayo ni muhimu tutanabahishane katika tashabuh kujishabihisha ambako kunagusa akida ambako inawezekana waliaadhu billah kama mtu atakwenda mbali zaidi ikamtoa nje ya Uislamu katika mambo ambayo ni muntashira yameenea katika jamii kwa vijana wa Kiislamu atashabuhu wa taqlidu fil libasi wal akhlaq kujishabihisha katika mambo ya kitabia mitindo ya mavazi na mambo mfano wa hayo leo hii tazameni vijana wa Kiislamu wengine anakuja msikitini ukikitazama kichwa chake vile alivyonyoa kiduku na jamaa zake na nyinyi mnafahamu tazama mavazi ya vijana wa Kiislamu anavaa mtu nguo wakati mwingine utazama ni marapurapu yamechanika magoti na mapaja yako nje na hili liko kwa vijana wa kiume na wa kike alafu ni vijana wa Kiislamu hal hadha khuluq min akhlaq alislam hii ni tabia katika tabia za Kiislamu hivi kweli wewe kijana wa Kiislamu unapoamua kuvaa nguo kama hii unamuiga nani kuvaa katika uislamu ni ibada na ibada tunachukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ninyi waislamu kwa mtume wa Allah mna kiigizo chema nani unamuiga lakini tukijiuliza swali lingine mitindo hii inatoka wapi ni akina nani ambao pengine vijana wa Kiislamu wanaiga unyoaji wao ni nyoe niwe kama fulani unajishabihisha na sahaba au unajishabihisha na mtume sallallahu alaihi wasallam tuchukue tahadhari ndugu zangu katika imani استغفروا ربكم انه kana ghafara الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ndugu zangu katika iman hakika waislamu katika ulimwengu huu ndio wako katika ahda sabil katika njia iliyonyoka na hili ni jambo ambalo muislamu yatakiwa ajifaharishe nalo atembee kifua mbele kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuongoza katika dini ambayo ni dinu fitri dini ya maumbile fa aqim wajhaka lid din hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li الله Allah anathibitisha kwamba hii ndiyo dini inaendana na maumbile fa kaifa tardha bidhalika badila bali ndugu zangu katika imani dini yetu imekamilika haikuacha jambo isipokuwa imelibainisha na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna kheri isipokuwa katujulisha na hakuna shari isipokuwa ametutahadharisha na Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha hivyo alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina Allah anaridhia Uislamu iwe ndiyo manhaji ya mtu katika maisha haya. Siku ya leo nimeikamilisha dini yenu na nimekutimizieni neema zangu na nimekuchagulieni Uislamu iwe ndiyo dini yenu. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hutuba yetu na kuonyesha namna gani Uislamu umetutahadharisha na kujishabihisha na washirikina si katika mienendo katika mavazi peke yake la bali hata katika ibada ambazo ni maalum kwetu sisi waislamu mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa lengo lake ni kuto kujishabihisha na wasiokuwa waislamu chukua tukio moja lamma kathura nasu bil madina wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallama watu walipoongezeka katika mji wa madina dini ya Uislamu ikatambulika katika mji waislamu wakawa ni wengi ahamma nabii sallallahu alaihi wasallam kaifa yajma'u an-nasa ila as-salah lilimshughulisha sana mtume sallallahu alaihi wasallam ni namna gani atawakusanya watu kwa ajili ya sala fadhukirat lahu raya akatajiwa mtume sallallahu alaihi wasallam waonaje ya rasulullah tuwe na utaratibu wa kusimika bendera fa idha raaha an-nas adhana ba'dhum ba'dhan ila as-salah watu watakuwa wakikusanyana kwa sababu tayari bendera imeonekana twende tukaswali mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la hadha min adati alyahud kwamba hii sisi hatuwezi kufanya kwa sababu ni katika mwenendo wa mayahudi na sisi waislamu hatujishabihishi na watu wa mila nyingine fadhukira lahu naqus akatajiwa kengele ya rasulullah unaonaje tutengeneze mpango time ya sala ikifika tunapiga kengele watu wakisikia kengele watajua time ya sala faqala la huwa min adati an-nasara sema hapana hiyo ni katika taratibu na ada za manasara na sisi waislamu hatujishabihishi na yeyote katika akida yetu mpaka pale ambapo Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu alipooteshwa adhana na mtume sallallahu alayhi wasallam akaithibitisha ikawa ndiyo wito na taarifa ya kuwataarifu watu kuja katika sala lakini ndugu zangu katika imani mifano ni mingi hata maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha wanaume waislam wanyoe sharubu zao wafuge ndevu mukhalafatan lilyahud kwa sababu ya kuto kujishabihisha na mayahudi zingatia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum yeyote mwenye kujishabihisha na watu fulani basi atazingatiwa ni miongoni mwao wasallu ala nabiyikumul karim faqad amarakum Allah bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد